Book 2 93 93 93อนุประโยคใช้เชื่อม Mayıp meyip madı medi yan cümleler. Mayıp meyip madı medili yan cümleler. ฉันไม่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม่ Beni sevip sevmediğini bilmiyorum. Beni sevip sevmediğini bilmiyorum. ฉันไม่ทราบว่าเขาจะกลับมาหรือไม่ Geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyorum. Geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyorum. ฉันไม่ทราบว่า เขาจะโทรมาหรือไม่ Beni arayıp aramayacağını bilmiyorum. Beni arayıp aramayacağını bilmiyorum. เขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้ Acaba beni seviyor mu? Acaba beni seviyor mu? เขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้ Acaba geri gelecek mi? Acaba geri gelecek mi? เขาอาจจะไม่โทรมาหาดิฉันก็ได้ Acaba bana telefon edecek mi? Acaba beni arayacak mı? ดิฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหม Onun beni düşünüp düşünmediğini kendime soruyorum. Onun beni düşünüp düşünmediğini kendime soruyorum. ดิฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหม Onun hayatında başka biri olup olmadığını kendime soruyorum. Onun hayatında başka biri olup olmadığını kendime soruyorum. gohok. Onun yalan söyleyip söylemediğini kendime soruyorum. Onun yalan söyleyip söylemediğini kendime soruyorum. เขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่า Acaba o beni düşünüyor mu? Acaba o beni düşünüyor mu? เขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่า Acaba onun başka bir sevdiği var mı? Acaba onun başka bir sevdiği var mı? เขาอาจจะพูดความจริงก็ได้ Acaba o doğruyu söylüyor mu? Acaba o doğruyu söylüyor mu? ฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริงๆหรือไม่ Onun benden gerçekten hoşlandığından şüphe ediyorum. Onun benden gerçekten hoşlandığından şüphe duyuyorum. ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ Onun bana yazacağından şüphe ediyorum. Onun bana yazacağından şüphe duyuyorum. ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ Onun benimle evleneceğinden şüphe ediyorum. Onun benimle evleneceğinden şüphe duyuyorum. เขาจะชอบฉันจริงจังไหม Acaba o benden gerçekten hoşlanıyor mu? Acaba o benden gerçekten hoşlanıyor mu? เขาจะเขียนมาหาฉันไหม Acaba o bana yazacak mı? Acaba o bana yazacak mı? เขาจะแต่งงานกับฉันไหม Acaba o benimle evlenecek mi? Acaba o benimle evlenecek mi?